Денес би сакал да размислуваме за... Ја најавих кога последен пат јас имам библиска полка, значи, и реков, ќе посветам посебна проповед за различните облици на од, одмор во Библијата. Тоа беше од, значи, тука лекцијата од 7 февруари годинава, на 50-та страница, ако се вратите во библиската полка. Немаше тогаш и многу време, а и самата полка имаше други одсека, други, други одсеци, други теми за проучување. А сепак сметам дека темата за одморот е многу битна тема во Библијата, затоа што прво евреите погрешно го сватиле тоа, а исто така и денешниот христијански свет нема голема свест за вестинското значење на господовиот одмор, затоа што и денес на луѓето им фали одмор. Дали забрежувате дека на луѓето им фали одмор? Денес ако пратите, не знам дали следите, Грција е Кобајаги православна земја. Ке речам Кобајаги, бидеќи е паканска суштина. Оно што е посебно интересно е таму православието е државна религија, значи единство помеѓу црквата и државата, што ни во Србија не е така. А сепак уште предходната влада, пред оваа, а оваа исто така се согласува, имаат донесено закон од сите 52 недели во, во годината, само 4 да бидат неработни, а во сите други, кој, која фирма сака, може слободно да работи. Значи, испега нема нито еден ден за одмор. не знам како е денес ситуацијата, пример во македонското обштество, мегуто од, од луѓе со кои што се среќавам, од многу луѓе со кои што сум се сретнал, мнозина се жалат дека немаат никаков однос. И не зборам само за сендвичари, кебапчилници или <laughs> бурекчилници, каде што на вистина секој ден се работи, или ресторани, или така натаму. Има многу фирми каде што луѓето немаат никаков однос. Зошто е тоа така? Дали е тоа случајно? Дали е тоа подготовка за некој неделен закон? Луѓето да посакаат одмор? Не знаеме или едноставно земските грижи, потребата за заработувачка, конкуренцијата и така натаму, сето тоа што се слуша и се зборува во економијата, ги терат луѓето на се помалку и помалку одмор. Јас се секам, не знам дали се секавате, имаше некои верници и тука кај нас. Еве, имаше порам еден старешина, кој што не би сакал по име да го споменам, бидеќи, иако ова што ќе го кажам не е нешто срамно или нешто погрешно <laughs> кај него, секој секоја предпладне, на предпладневното богослужение, он дремеше на тоа. Дремеше, не можеше да се одржи на проповед. А самиот велеше дека секоја попладне е буден, одморен, дури и активен. Зошто е тоа така? Бидеќи е капнат, исцрпен, уморен во текот на седмицата, од работата, и во сабота наутро му треба одмор. Значи, тој обичен ноќен одмор од, од петок, <laughs> предходната ноќ не му беше доволен. Секајам во колешен исто така повеќето старци спија на утренската проповед. Луѓето беа капнати од умор во текот на работната седмица. Како тие го доживуваат зборот одмор. Како што за нив значи одмор? На самиот почеток од Библијата, веднаш после извештато создавањето, Мојсей пред се на евреите, бедеќи тие биле првите слушатели и читатели на Божијето Слово, веднаш им ја представува темата за одмор. Кога вели дека во седмиот ден Господ се одмори од своите дела. Зошто? Зошто тоа е толку битна тема? Како прво, одморот не е одмор ако немало работа пред тоа. Точно или неточно? точно. Знаеме исто така дека Господ не се уморил создавајќи шест дена, па сепак Библијата вели дека тој починал или се одмори во седмиот ден. Зошто така? Патам речено, дали Адам и Ева биле уморни, случајно. Што мисле, дали, дали Адам и Ева пред гревот било кога биле уморни? <laughs> Капнати? Не. Седмиот ден од создавањето беше денот на господовиот одмор. Господ создавал шест дена, не човекот. Господ работал шест дена и седмиот се одморал. Кога читаме таму на почетокот го благослови, го посвети седмиот ден и така натаму. Да дали забележувате една битна разлика кај седмиот ден во однос на сите предходни. Освен тоа, освен тоа што значи тој ден почивал, не создавал, за разлика од предходните, освен што се вели само дека го, го благословил и го посветил, Дали забележувате некоја конкретна разлика помеѓу седмиот и предходните, било кој од предходните шест дена? Што се кажува за предходните шест дена? После секој ден од создавањето. Добро, и што друго се кажува? Да, да, да, да, да. И беше, и би вечер, и утро, ден, тој, тој. Ден еден, па ден втор, трет, и така натаму сето тоа се кажува и за шестиот ден. Дали некаде се кажува за седмиот ден? Не се кажува. Зошто не се кажува? Не дека седмиот ден вечно трае, од тогаш наваму, никогаш не завршен, како ден. Има и такви размислувања. Има и такви толкувања во христијанскиот свет. Меѓутоа, ако се сетиме во темата што апостол Павле ја сумира во Евреите четврта глава, иако тоа го зема од уште од Мојсеевите, од псалмите и така натаму таа тема он ја собира од неколку места од Стариот Завет, почнувајќи од битие, значи, од седмиот ден. Пораката што, значи, и Мојсеј сакал да ја упати до евреите. За жал тие тоа не го разбрали, затоа апостол Павле напишал четвртата глава од посланието до евреите. Пораката што уште мој се сакал да ја упати со тоа што за седмиот ден не напишал и би вечери, би, значи дека тој дел пом, поминал, иако и тој поминал, <laughs> одамна поминал. Е, која е пораката? Дека господовиот одмор или покој е нешто што никогаш не завршило нешто што никогаш не престанало. Затоа вели во псалмите, се заклона во мојот гнев, нема да влезат во мојот покој. Затоа вели, исто така и понатаму, во Новиот Завет во Евреите, четврта глава, дека се уште е отворена врата да се влезе во Господовиот покој, во Неговиот одмор, бидејќи на вистина, Господ никогаш не го завршил својот одмор. Никогаш тоа дело на создавањето кое што тогаш го завршил, кога почнал неговиот одмор, тој одмор никогаш не го прекинал. Тогаш се одморил затоа што се беше совршено. не остане нешто недовршено, да го дооправи за подоцна. И сега да почнеме со ред. Иако почнавме од битие, каде што Моисеј почнува, Господовиот покој на некој начин завршува со посланието до евреите, значи со Новиот Завет, како тема, Значи, од почетокот моравме да се поврзаме со крајот, но констатираме дека и пораката што Мојсе ја упатил на почеток, малку во скриена форма, и она што апостол Павле го кажува многу отворено и гласно во Евреите, четврта глава. Божија народ тоа не го разбрал. Но ајде да се запрашаме, што освен за некои наши верници, кои што исто така, значи, знаеле да бидат многу уморни, изморени, капнати во текот на седмицата. Што за евреите значал, представувал поимот одмор? Ке се запознаеме со неколку текстови, како прво. ќе се сетиме, ќе отвориме во излез. Пред излегувањето од Египет, што било првото што, што му рекле на фараонот? Значи, која била првата порака што му била лупатана на фараонот, за да дозволи, значи тие во него побарале дозвола. Првата порака беше од фараона да, да се добие дозвола за нешто, не за, за напуштање на Египет за секогаш, тоа не било барањето. Се разбира, ни, ниту еден господар не би се согласил на такво <laughs> барање. Неговите робови да побараат, дозволи да се отидеме на раат во некоја земја и повеќе лице да не ни видиш. Не, тоа не било барањето. Ако било за тоа, немаше се бара дозвола, се разбира. И кога конечно излегува сите војски господови од Египет, значи кога морале да се случат сите зла, сите казни, сите убиства на првородени, бидеќи фараонот беше толку тврдокорен, тогаш не се бараше од никого дозвола. Тогаш по Божија заповед, излегува и го напуштија Египет за секогаш. Но првото, значи, значи петта глава излез, што прво побара од фараонот како дозвола? Да, побара значи, пауза од својата работа, Знаете што значи ова именка работа? од каде потекнува овој збор. Потекнува од зборот раб. Што значи раб? Роб, работата било нешто што го работеле само робовите. Сите други не се занимавале со работа. Се занимавале кој со филозофија, <laughs> кој со трговија, кој со спиритизам <laughs> и така натаму паганскиот свет имате се и се што се разбира. Со спортови, нели, Олимписките игри беа тогаш некаде, значи, беа и други видови на игри, <laughs> да не ги споменувам но ништо тоа не било работа. Физичката, обичната физичка работа. Или оно што во, во некои преводи робска работа се потенцира. Господ на некои места кажува, во српскиот превод, например, тоа често се сретнува во Даничич, за годишните празници, демојте да работите никаква робска работа. <laughs> Иако тоа не мора да се потенцира, не мора да стои робска, бидеќи самиот збор работа, тоа значи. Тоа значи физички труд, нешто од што човекот се исцрпувал, нешто од што се уморувал. Тоа евреите го почувствуваа на своја кожа. И тоа не години, децении, туку Колку време беа во египетско робство? Најмалку два века, ако, бидеќи 430 години, ајде не дискутираме на таа тема, има тука малку и спорни моменти од кога до кога треба да се толкуваат тие 430 години. Евреите на своја кожа знаеле што значи робство. Ке стигнеме и до тој стих во второ законие, пета глава. Но сега сме излез пета глава. Од првиот стих. Потоа Мојсе и Јарон отидоа и му рекоа на фараонот, вака вели Господ Израелевиот Бог, пушти го мојот народ да отиде и овде се вели да прослави свеченост во Константинов. Да празнува празник, во други преводи се вели да принесе жртва. Значи, со други зборови, се работи за некој верски обред, за верска служба. Ајде да го кажеме тоа така општо. Пушти го мојот народ да отиде и да прослави празник или да изврши верска служба во моја, значи во Господова чест. И знаме како реагира фараонот, кој е тој Господ да го послушам јас и бла бла бла бла бла во стилот на другарите <laughs> од Ленин наваму до, до Зоран Заев. Значи, Оне што тие побарале од фараонот, што побарале практично? Дај ни слободна сабота, што на еврејски шабат значи одмор. Дај ни одмор, но не било каков одмор, туку за да тој ден, че значи не е одмор за спијење. Знаете, еднаш Данијел, малиот внукот, се не е мал, се е возрастен. <laughs> Кога порасна деца, јас се чудам. Кога благо ќе порасна, <laughs> се чудам. Еднаш, кога сакаше да не му се доаѓаше во црква, никако не може да го натера, мислам, да дојде во црква, му се спиеше толку многу сабота сабели, знаете што рече. И така ги убеди да го остават на мира. Сабота е ден за одмор. На тоа нема <laughs> аргумент. Мегута, Господ не сакал евреите да имаат само таков одмор. Конечно некој ден за добра спијачка. За добра пауза. Или како што велат русите, оддх. ден од, за одмор, русите велат отдых, да, од, да, <laughs> тоа е мак, мак, тоа срби за малку. <laughs> да. да здивнеш. Туку е одмор и за тоа, да, и за верска служба. Одмор посветен на Господа. Значи, во тој ден не му служиш на фараонот, на директорот, на овој, на оној, му служиш на Господа во тој ден. Ама што е разликата? Што кога му служиш на Господа, не, нема умор во таа служба. Тоа не е робски труд. Тоа е нешто достоинствено. Тоа е нешто што секој член на неговата црква, Господ го прогласил значи, за, за дел од тоа царско свештенство. Зато сите верници земаат учество во Господовата служба. Зато во тој поглед нема дискриминација. Во тој поглед. Никаква, дори ни по полова основа, ни по... Да не збораме за другите <laughs> разлики. Секој може да застане на ова место и проповед дори да одржи. И башко и женско. Сега не зборуваме за ракоположување, тоа е веќе нешто друго. Друга тема. Евреите побарале ваква пауза, побарале одмор, но посветен одмор на Господа. Како тоа го сателе египјаните, ги нарекле мрзливци. И затоа во истата глава се вели, во истиот ден фараонот, шестиот стих вели, им заповеда на, на своите надгледувачи, односно надзорници и бележници, тога сте вели, не набавувајте му на овој народ плева како досега, нека одат сами нека се ја собираат, а барете од нив исто количество плитари, што го правеа како и досега. Значи, иста норма. Знаете, кога го читав ова, се подсетив. Знаете во кој друг систем производството се одвиваше според однапред зададени норми? Во комунизмот, точно. Много интересно. Колку мине од вас имавте проблем со слободен ден? Не било кој, туку со саботниот ден во комунизмот. Дали евреите можеле да почувствуваат, да уживаат одмор тогаш кога се во робство? Кога биле во робство? Се разбира, не. Например, наместо да им даде одмор, фараонот им, ја, им го зголемува трудот. Ако читаме, ако читате и во плачот на Еремија, прва глава, трети стих, ако читате на повеќе други места, ќе забележиме дека тогаш кога народот е во робство, тој не може да има одмор. Како што кога бил во робство пред ослободувањето, пред излезот, немал никаков одмор. Зошто Господ рекол во Осија, таму втора глава 11 стих, ќе ги укинам вашите саботи, вашите празници, вашите младини, ќе ги укинам. Што значи тоа? па некој го користа тој стих и велат, а, значи ќе дојде време кога саботата ќе ме го кинат, <laughs> нема да ваше. Буквално на вистина било укинета кога Израел бил одведен во Вавилонското робство. Таму нема одмор. Таму има само камшик и кјотак, ако не се исполнува волјата на господарот, а единствен одмор во такви услови е, како што ќе рече Јов, гробот и смртта. Тоа е единствениот покој во паганство, паганство и паганско робство. е пета глава. Или петта книга Мојсеева. е петта глава. Кога се повторуваат десете заповеди, дали забележувате разлика во четвртата заповед? во однос на излез 20 глава, кога прв се кажуваат. Да прочитаме таа разлика и да видиме зашто таа разлика била битна, за, барем за израелскиот народ. Да. Значи, второзаконие или петта книга Мојсеева, петта глава, Четврта заповед, ајде да вечеме од 12 стих да читаме цела. Држи го саботниот ден за да го посветуваш, како што ти заповеда Господ твојот Бог. Шест дни работи и извршувај ги сите своји работи, а седмиот ден е сабота на Господа твојот Бог, не врши во него никаква работа, ни ти, ни твојот син, ни твојата керка, ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ни твојот вол, ни твојото осле, ниту некој твоје добиче, ниту предојденикот кој е во твоите градови, така да може да се одмори и твојот слуга и твојата слугинка, како и ти. И се 15-тиот, спомни си дека ти беше роб во египетската земја и дека оттаму те избави Господ, Твојот Бог, со силна рака и со испружена мишка. Затоа ти заповеда Господ, Твојот Бог, да го пазиш саботниот ден. Много интересно. Значи, секоја сабота, кога доаѓала, Израелецот, наместо да штрака со клучеви, како што на времето сведочеше брат Васе дека евреите правеле во Скопје пред своите дукени сабота, чек, од кога било близко за Едисонце, штракале со клучевите пред им било здодевно, биле нетрпеливи да заврши сабота, да го отворат дукенот, <laughs> да продолжи бизнисот. Наместо тоа, евреинот требало, кога доаѓала саботата, да почувствува благослов, благодарност пред се, што, да го подсети тоа, на што тој одмор, дека бил роб и дека Господ го избавил од тешко и луто робство. Нели тоа благослов? А ние не сме биле буквално камшикувани како робови, па да знаеме дека е благослов. Или може би некој од нас не биле бркани од работа заради сабота, па да знаеме колко е тоа благослов. За жал, и многу адвентисти чекале саботата од двај да заврши бејќи тоа што следи потоа, уште истата вечер, е поинтересно од содржината на нивниот саботен ден. Но затоа ќе дојдеме до, до таа тема, господовиот одмор. Суштината на одморот што евреите требале да ја разберат, е дека одморот представува мир и телесен и душевен. Мир. Затоа е наречено, тој одмор е наречен покој. Што се значи зборот покој? На пат за ветрената земја евреите требало во неја да најдат покој. Бидеќи додека патувале, низ пустината тоа не било покој. Самиот пат до таму. Ветената земја за Божиот народ, небесното царство, небесниот Ерусалим, е исто така покој, бидеќи ова тука, патувањето низ ова солзна долина, низ ова сенка на смртта не е покој. Тука се води борба жестока борба. Апостол Павле ке рече дека Исус Навин не им дал покој кога веќе се населиле во ветерената земја. Зашто ако тој им дадеше покој, тогаш немаше Господ во времето на Давид, подоцна, векови подоцна, да зборува за некој друг ден, кога вели денес Господовиот покој е денес. Тој никош не завршува, рековме. И тоа денес е оној час, оној благопријатен момент на спасението. Зошто Христос ги кажал тие зборови што ги проучувавме Матеј 11.29 Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце и ќе најдете одмор на своите души. За време што значило одмор или покој? Раат од предходното робство, дали египетско, дали вавилонско, дали или во времето на судиите кога биле. Неколку пати поробувани од своите непријатели, поослободувани повторно и така нато. И секогаш кога се случувало тоа? Значи, кога египетското робство се, им се повторувало на некој начин? Ни сите тие перипетии. А најголемата беше да се разбере Вавилонското робство. Тогаш кога народот одел во отпад, предводен од пред, претежно зли водачи и цареви, Значи, тогаш кога го напуштале Господа, тие тогаш де-факто го губеле вистинскиот мир, вистинскиот покој, тогаш и саботата се претворала во една форма без вистинска содржина, во досадна форма, може да се рече. И само било прашање на време кога и таа форма ќе ја изгубат, и ќе паднат во некое паганско робство. Сите овие искуства Израелското народ требал да разбере, значи, заробување по ослободување, заробување и ослободување, дека одморот и мирот и покојот го губеле тогаш кога оделе во отпад. Тогаш кога почнале да вршат беззаконија и повеќе не се каеле за нив, туку беззаконието станало, непослушноста и беззаконието станале норма, станале нормален начин на живот. Затоа христијаните поминале низ векови турско робство на овие простори. И никако да ја научиме таа лекција до ден денес. Што представува вистинскиот одмор? Кога Господ вели, во мене ќе најдете одмор за своите души. Или кој влегува во господовиот покој. Значи, во оној вистински одмор. Тој на вистина почива од своите дела, како и Господ од своите. Од кој дела? По аналогија, ако Христос нуди одмор, во кој што треба да се влезе со вера, тогаш во какво робство сме ние пред да го искусиме тој одмор? Дали сме во некакво робство? Да. Тоа е најстрашното робство од, се, од сите видови на робство кои што постојат. Робството на греот. Некои луѓе поминуваат цел живот во робство. 10 години, 15 години, на само една грешна навик. Некои може би подолго, децении. Колко е страшно робството на греот. Знаете, египетското робство Значи, првото робство од кое што биле ослободени, добивајки сабота, после тоа, значи, одмор и годишни празници и, и сето тоа понатаму. Не било тоа само јадење кјотек, камшикување, труд, напор, без пауза, без одмор. Имало и работи кои што биле привлечни за израелците таму. И тоа толку привлечни, што често пати во пустината се секјавале на нив и сакале да се вратат во Египет заради нив. Кои биле тие работи? Лонците со месо, <laughs> празот, да. и така натаму. Зошто се споменати тие детали? дори маната господовиот леп, ангелскиот леп, така наречен, иако тоа фигуративна, фигуративен израз, им, им се оградил на нивните души. Го посакале египетското месо. Тој кажува за да разбереме дека гревот е такво робство, во кое што постојат заводливи елементи. Има работи што ни се свигаат во тоа робство. Не е тоа само мака. А, да беше само мака, е, е, луѓето одамна ќе бара спас. <laughs> И ќе беа полни сите цркви. Не само нашите. Но во робството на гревот има заводливи елементи. Затоа тоа толку страшно робство. Вистина, вистина ви велам, кој прави греф му робува на гревот. Но дали некој ве, ве камшикува, ве тера со камшик да го направите гревот? Не тоа, нито гјаволот, нито сите демони заедно и немаат таа сила. Тоа да го, да го направат. Мегуто што вели Апостол Јаков, и постои нешто внатре во нас, кое што не влече, и не мами, вели. Тоа, тоа што е внатре во нас не влече, ама не мами. Значи, тоа е измама. Тоа не е вистинско задоволство. Вистински благослов во гревот збору Тоа е измама. од ова робство од кое што никој никогаш не можел да се ослободи освен на еден начин. А тоа е Христос, само Христос ни го нуди вистинскиот одмор, што пак не значи дека во него нема никаква работа. Значи, тој споменува некој негов јарем, но тој јарем е лесен. И вели, и носи мир, ќе најдете одмор на вашите души. Што е спротивното од тоа? И што за жал ќе биде искуство на сите оние кои што ќе отфрлат ова порака, овој повик да влезат во Господовиот покој. Да отвориме прво Исаија 57 глава. Исаија 57 глава. И тука некаде последните стихови се интересни за читање. Од 18-тиот би започнал и ги видов неговите патишта, ќе го излечам, ќе го водам и ќе ги утешам оние што тагуваат со него. Зборува за, за Христа, ове пророќство за предходно ако читаме уште во 15 стих, Господ вели, јас сум, значи, они кои што вечно живее, името му е светиот, пре, престолувам во високо и свето место, јас сум со угнетуваните, со понижуваните и така натаму, и така натаму. 19 стих, да се не вратиме понатаму. Ке ставам пофалба во нивните устни, че сите оние кои што Господ ги ослободува и ке ги ослободи. И понатаму што вели? Мир! Мир на оној кој е далеку и кој е близу, зборува Господ. Јас ке те излечам Че Господ нуди мир, исцеление, покој, пофалба, што ќе има резултат како резултат на тоа ќе биде пофалба, радост. А за безбожниците што вели после 20 стих? Но безбожниците се како разбранувано море што не може да се смири. Е го нешто благо че го опише Хонг Конг. <laughs> со мобилните телефони сите како мува без глава. Но за безбожиците, значи тие се како разбрануваме море што не може да се смири неговите бранови и сврлаат тиња и кал. Нема мир за грешниците, зборува мојот Господ. Што, како гласи проклетството за оние што ќе го примат живот на зверот? Откровение 14 глава 11 стих. Откровение 14 глава 11 стих вели Скоро го прочувавме овој текст, кога објаснувавме што значи тоа до век и века ќе се мачат. И димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, меѓуто овој момент сега го нагласувам, и не ќе имаат починка. Неки имаат одмор, ниту денје, ниту ноке. оние кои му се поклонуваат на дзверот и на неговиот лик, и кои ја прима ознаката или жигот на неговото име. Повторно и тука се кажува дека жигот <laughs> има врска со неговото, со името на дзверот. Навистина, кога Антихристот ќе наметне својата волја, а множи не велат дека ќе започне од наредната година, 17-та, значи. И до 20-та планираат сите да бидат чипирани. Кога, тоа ќе биде тешко време, на вистина. Не посакувам да започне наредната година. Меѓутоа, значи, не сме тие што треба да сакаме да дојдат искушенијата и неволите што поскоро. Меѓутоа, тие кога тогаш ќе дојдат, а ние треба да бидеме спремни. Дали сме спремни? Но да запамтиме, тоа ќе биде тешко време. И повеќе ќе зборувам на оваа тема, кога ќе зборувам за саботата како Божиот печет, тоа во некои наредни саботи на вечер ќе биде тешко време. Значи, на милион начини ќе изгледа полесно да се прими жигот, за да се избегнат сите тие маки и страдања, сите тие искушенија и неволи и прогонства. И да не зборувам. Доста е само значи, да, да, да, нема, да имате забрана за купување и продавање, доста е само тоа. Једете криза, неволи, проблеми и така натаму. Да не збориме за пострашни проголства. Или поголеми неволи, какви што и тие ќе дојдат. Сето тоа ќе биде страшно. Мегуто, што е пострашно? Тоа или ова што го прочитавме. Неќе имаат починка, неќе имаат рад, неќе има, неќе можат да здивнат за момент. Денен и ноке, оние кои му се поклонуваат на дзерот, и на неговиот лик и кои го примаат живот на неговото име. Така како почивката има врска со живот на дзерот, со Божиот печат, односно неговата спротивност. Но за тоа повеќе тогаш. Браке сестри, што представува саботниот ден за нас? Дали разбираме што значи да се влезе во господовиот одмор? Дали за нас на вистина представува покој? Ден, како што Исаја го нарече, на милина, на радост, на слобода, на мир, оаза на мирот што велеше Кирил Глигоров, само не таква како што он велеше. Бедеќи Македонија не беше таква оаза на мирот како што и сега не е. Како што и цела поранешна Југославија не беше. Туку вистинска оаза на мирот. Иако и ние се секаваме на многу саботи, не само на многу утепани саботи во кои што сме били утепани и нерасположени, и сме пропуштили еден куп Божи благослови заради нашата грешност и непомиреност со Бога или со ближните. Туку се секаваме на многу саботи кога адвентистите се тепале меѓу себе. Кога адвентистите се дереле, кога адвентистите правеле немири во молитвениот дом. Зошто? Затоа што не знаеме, не знаеле што е господовиот покој, не сме биле влезени во Христовиот одмор. И не сме можеле таа атмосфера да ја шириме и на другите. И тој благослов да го имаме во нашите души. Нека Господ не помогне да го разбереме и да го прифатиме повикот на апостол Павле, кој што и денес е отворен. И денес е се уште времето благопријатно, Денес е се уште отворена вратата на спасението и денес се уште можеме да влеземе во Господовиот покој. Нека му е фала и слава вечно. Амин.